для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Хадоська схуднела, затаілася панура, перастала смяяцца нават. Не спала начамі, думкі о поўначы не давалі спакою. Днём хадзіла па хаце, на двары. Нейкая як хворая ўвесь час забывалася пра тое, што трэба было рабіць. Вочы яе як бы не заўважалі нікога, не цямілі нічога. Бацька маці трывожна пыталіся: Што з ёй? Хадоська хмурыла брыву, казала, каб адчапіцца. Нічога, не здаровіцца трохі. А што ж яшчэ яна магла сказаць? Ёй было так цяжка. Так трэба было ёй расказаць каму-небудзь пра сваю бяду, Хоць трохі суцішыць збалелую душу, но проста паплакаць перад кім-небудзь. Ёй памагло б адно слово суцяшэння не тое, што парада, але ёй даводзілася маўчаць, таіцца ад бацькоў, ад дзяўчат, ад усіх, ад адной думкі, што гэта можа ўсё адкрыцца, Яна гатова была памерці. Яна несла ў сабе сваю бяду, сваю горкую тайну адна. Адна кідалася, шукала з роспачу, а што рабіць? Яна білася, шукала і не знаходзіла збавення не было. Яе чакала ганьба людская пагарда і ганьба. І калі яна бачыла ў думках гэты час, так балела ў яе душа. Смерць здавалася ёй радасцю, А можа, скінуць адразу гэту пакуту, гэту безнадзейнасць, і ўсё адразу знікне, як і не было, Не будзе бяды і сорму лёгка, добра будзе. Яна ахвотна нецярпліва абдумывала, дзе і як зрабіць ёй гэта. Адуська нават думала утапіцца ў рэчцы за Михалёвым. Яна ахвотна, нецярпліва абдумывала, дзе і як зробіць гэта. А можа, у возеры ляглінішчаў, а ў рэчцы вада такая хуткая, віра адразу зацягне і бераг высокі. Можна ўраз скочыць. Скочыш і ў міг закруціць, зацягне ў міг. Падумаць не ўправіся. А во... Во... Ураз. Але за хвілінамі гарачага хваравітага трызнення ўпаўзаў разважлівы одум: Губіць сябе. Гэта ж Божы грэх. Не, не можна гэтага. А больш за ўсё хвалявала згадка: А татачка, А мамка, А як ім будзе? А калі ж яны дазнаюцца, што дачка руки на сябе налажыла, як яна сама прывядзе ім такую бяду, такую бяду. Толькі ж і так, калі жыць застанецца, дабра ім ад яе ўсё роўна не бачыць. Сорам, ганьба на ўсё сяло, навекі вечная. Хадоська думала, што-небудзь можа можна прыдумаць. А што ж прыдумаць? Што ж тут прыдумаеш? Адна надзея хіба што на захарыху, А во на глінішчанскую знахарку. Яна ў мэн зробіць. Яна ўзгадвала словы Яухіма. Чула бывала і ад іншых, што, Захарха гэтая вядзьмарка тайна рабіла жанкам такое. Мабыць, рабіла, нездарма ж гаворка ідзе між людзей, канешне ж рабіла. Захарха, о, яна і не такое умее. Толькі ж, а як жа пайсці да яе, як сказаць адкрыцца чужой зусім? Вядзьмарцы дазволіць учыніць ёй такое і ўзноў узяць сабе грэх. Такі грэх. Што ж ёй рабіць? Што рабіць? У яе яшчэ не было яснасці, яшчэ не ведала добра, што яна зробіць, калі стала збірацца у дарогу. Быў толькі страх перад тым, што адчувала яна скора неадменна ўчыніць над сабою і канец яе бядзе, яе пакутам блізка, канец. І сёння яна ўсё зробіць, што б не было. Страшачыся таго, да чаго збіраецца, тойчыся, хадоська знарок сказала, спакойна маці мамачко я хачу к цёцы наведацца маці нават узрадавалася а во ідзі пагуляй развейся гадуська заўважыла як яна глянула з пяшчотай з жалем пашкадавала яе маці ёй мусіць захацелася суцешыць дачку можа коня запрэхці спытала маці «Не, дойду. Недалеко», — отказала Ходоська. «Ну, иди». «Ой, мамочка, я б ты ведала, куды ты мяне дачку свою неудалую с такой охвотой выправляешь». Мать ей кудысьте заклопочена вышла, а Ходоська надела хустку, лепшую свою, — забрала са скрыні прыхаваныя грошы, усе, што зберагла і збірала не адзін месяц з брацікамі, сёстрамі, развіталася і пацалавала быццам бы спакойна, сама думала, а можа ўжо і не пабачыцца з імі ніколі. Агледзелася навокал і ўсе нізкія цёмныя лаўкі і гнілая падлога ў кутку, з якога лазілі мышы шыбкі на чорных акенцах запацела як бы заплаканая і ўсё здавалася ёй таким мілым таким дарагім у Мать унесла низку сушеных грибов, загорнула у латку. «Наут, гостинец тетцы занеси, недобро ж без гостинца исти». Ходоська узяла. Коли собралась выходить, мать ей перехрестила ее. И ходосьце сдалось быцем я ночуя, что дочка что стене доброе затаила, так глянула, отпускаючи от себе. Але гэта мусить только сдалося бо маці ні словам не перасцерагла, а ўсё ж вочы яе жаласць трывога і любоў запалі ў сэрца і пакуль хадоська ішла вуліцу і дарогю грэблі матчын позірк паліў душу, а ісці старалася яна знарок спакойна, кабы падумаць ніхто не падумаў нічога ведала глядзець могуць на яе сачыць за ёй. Дзень быў холодны пануры, брудная памерзлая трава на ўзбочынах дарогі была ўжо быццам пасыпана соллю. Зіма скора прайшло ў галаве хадоскі. Чамусьці падумала сумна, як бы з зайздрасцю. А во вячоркі скора добрыя. Больш ужо не заўважала нічога, ні дарогі, ні грэблі, якая потым пачалася ні чэзлага алешніку, ні лазняку, што падступіў сутыч. Глядзела яна тупа, спакутавана невідушчымі вачыма, у галаве было такое ж тупое цьмянае, што рабіць? Што рабіць? Перабраўшыся цераз падмерзлую грэблю, за якой блізка чарнелі алешніцкія хаты, Хадоська пайшла не сялом, а паўз балотку сцежкаю. Нікога не хацелася бачыць, хацелася быць адной са сваім клопатам, са сваёй тайнай. І ў галаве так і не яснела, так і не ведала я напэўна, А што рабіць? Было вядома толькі адно: трэбаба спачатку зайсці да цёткі да тётки. Матка ж бо прасіла. Вось ужо глінішчанскія могілкі, глінішчанскія хаты, агароды з аднаго боку лезуць у балота. Позірк хадоскі мімаволі пашукаў лясок за другім канцом сяла, пачула, як тужліва стала ў грудях, бо там жыла Захарыха. Хата ў яе асобна ў хмызняку адна як лясун жыла, а трохі далей возера, то самае страшнае вока. Але хадоська пайшла да цёткі, стараючыся зноў жа аб адным, каб не заўважылі нічога, не падумалі нядобрага. Тетки дома не было. Яна поехала с дядьком на луг. У хаті толькі дзеці гулялі, хадоська выніла з хусткі гасцінчык, дала кожнаму пасушаны грушцы, спраўдзіла матчыну волю, паклала на стол нізку грыбоў. Пагаварыўшы сама не помніла аб чым, пагладзіла галоўку меншаму і стала збірацца зноў у дарогу. Хадуська спачатку пайшла не ў той бок, дзе было возера, дзе жыла знахарка, а не быў курані, за глінішчанскім выганам збочвала ў балотны хмызняк сцежка, па якой прабіраліся ў курані, калі падсыхала на балоце. Па ёй да куранёў было многа бліжэй. Хадуська вось і пайшла па гэтай сцежцы, але вярсты праз паўтары яна з гэтай сцежкі перабралася на другую, што вяла ўжо да рэчкі паўз рэчку хмызняком яна і надумалася ісці к возеру к захарасе. Пайду лепей да захарыхі вырашыла яна зробіць знаць ніхто не будзе як не было, Супакоіўшы сябе, яна ішла ўжо лёгка, хутка, з той яснасцю і пэўнасцю, якая бывае, калі вядома, што трэба рабіць. Трэба рабіць. Яна так вырашыла. Але чым бліжэй падыходзіла хадоська да месца, дзе жылага знахарка, тым больш лёгкасць гэтай пэўнасць знікалі ў яе, мацнеў страх, Захарыха з нячыстай сілай казалі знаецца з ведзьмакамі бачыцца. І яна пайшла цішэй. Які непрыветны дзень, які нядобры гэты голы чорны балотны хмызняк, Густая холодная вода ў рэчцы, трава памерзлая, мокне ў вадзе, Аж самой холодна робіцца. Так холодна, так непрытульна і думаць не хочацца, нічога не хочацца. А можа, не, не пайду я к вядьмарцы. Грэх. З-за чэзлага алешніку выглянула вольная з рэдкімі копамі кустоў прагаліна чубы чароту. На прагаліне тут і там лужаны цёмная паска вады між чароту, міжволі хадоська прыпынілася. А вось і возера. Адразу як ступіла на прагаліну, пачула, як капала, закруцілася под нагамі дрыгва. Вось-вось прарвецца. Тут жа звычайна стаіць вада, проста за лета сышла крыху, сухмень быў такі. Хлады вось прыхапілі лужаны лядком, купіны пацвярдзелі, асядаючы патрэскуюць, а лядок крэкча лопаецца под нагамі. Чуючы, як угінаецца дрыгва, хадуська пайшла мімаволі асцеражней, каб не праваліцца. Схамянулася адразу ж і подумала цьмяна, А цяпер мо ўсё роўна прорвецца, ці не прорвецца дрыгва чаго ўжо баяцца і ўсё ж ступала асцярожна. Ноось ну вот усё Ноось ну і зараз А вось там за чаротам Ну вось жа чарот перад тварам крок на яшчэ крок цішыня якая нідзе ні душы ніхто ведаць не будзе не памінайце ліхам мамачка татка не карай божачка ты бачыш іначай няможна ішла хадоська як у сне правалілася адной нагой па калена і ледзь утрымалася на купені і пасупал пасунулася далей а вот ужо чарот новой ну, жа ён на зусім ужо хутенька амаль усюды ў вадзе стаіць трэба пашукаць сухога якога купення падабрацца да самой глыбіні там дзе вока правалілася кажуць царква было роўнае сухое месца а вось правалілася царква і стала вока возера а не такое, як усюды, без дна. А вось тут, каля лазовага куста трошкі сушэй, можна падабрацца, А вунь за беражком чыстая вада. Глыбіня. Раптам хадуська пачула, як калея гарыць нага. Зірнула на лыцы, чорная твань стыня. Выцерла краем світы, а скура чырвоная аж заходзіцца ад холаду, і вада пэўна сцюдзёная, але не стаяць, не думаць, хутчэй, туды хутчэй. Дрыгва угнулася глыбей, вось-вось прарвецца якая ж яна чорная жахлівая глыбінь вока дзіва без дна без дна усе рэчкі азёры маюць дно а тут без дна такое чорное страшное возера нездарма чэрці любіць яго але ж толькі два-тры крокі і ўсё і ў бездань Жах напоўніў грудзі, скаваў холадам. Хадоська ухапілася рукой за дубцы куста толькі б утрымацца. Здалося пачула, адплывае, паўзе ўніз мярэшка, а тое невядомае страшнае ўсё вядзе, цягне глыбіні, ўсё кружыць галаву. Хацела сысці адбегчы і скрануцца не магла. Тое страшнае нібы трымала за рукі, за ногі, мамачка, татко застагнала, закрычала хадоська, але нават і голосу свайго не пачула. Голосу не было, нібы, а не мела. Яна акранулася, яшчэ не цямячы нічога, чула, што хтосьці глядзіць услед і баялася азірнуцца. Страх помніў Усю яе яна ішла. Дрыгва паўзала, гнулася, трашчала, але хадоська ніяк не думала пра тое, што можа праваліцца, чула за сабой толькі тое страшнае, што цягнула у глыбіню. Яна ўжо была блізка ад алешніку, што ішоў вакол прагаліны, калі пачула, раптоўны трэск. Трэснула сухая галіна, але яна не зразумела, што гэта. Неспадзяванасць як бы вярнула ёй прытомнасць. Хадоська раптам страпянулася і хутка дзіка рынулася к лясочку. Ні сняжку, ні інію нідзе не было. І густы нават цяпер хмызняк здаваўся надзіва цёмным. Месца было глухое, хоць бы след, дзе трапіўся. Хадоська ішла, прабіралася на ўздагад і заблудзілася нават зусім не прыкметна падышла ж пад самыя глінішчы за дрэўцамі зусім блізка, Был агароды, хаты і толькі тады зразумела, дзе сама і як знайсці хату вядзьмаркі. Цёмны затоены курень, які шукала вокны, чорныя. страха навісла, зялёная струпаватая, а над хаткай дымок уецца. Хадоська зірнула з падазронасцю ці не ўбачыць чаго у тым дыме. Не, дым як дым. Хадоська стаяла, аддыхвалася і чула, як мерзнуць яе ногі, але стукаць не спяшалася. Паволі збіраўся прыцімак, дрэвы гусцелі, збліжаліся адно з адным, пасоўваліся, абступалі шчыльней. Так ёй здавалася. І калі наважылася пастукаць, з кураня за дзвярыма пачулася асцярожная. «Хто тут?» Голос был низкий, як бы простуженный. «Это я!» — вытеснула Ходоська. «Кто?» «Не познаю. Аудоля?» «Я... Ходоська». «Якая Ходоська?» «Скоронёв». «Скоронёв?» У хаце шарганула засаўка, дзверы крыху адчыніліся, і ў вузкую пройму высунулася галава. Толькі зірнуўшы, жанчына адчыніла дзверы смялей і упусціла хадоську. І адразу ж, як толькі хадаська ўвайшла, засаўка шарганула ізноў. У хаце было ўжо зусім цёмна. Верба, верба, ручи росла, а як выросла, вода знесла, а як выросла, вода знесла. И я ему вышла замуж за пятого, ой, за пьяницу проклятого, ой, за пьяницу проклятого. Пропил коня, вора меня не выкупишь, убью тебя. Не раз, не два выкупляла шелковую хустку, закладала шелковую хустку, закладала. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.